боби 24 исо хонаи худоро тарк карда ба роҳ баромада буд ки шогирдонаш ба наздаш омаданду диққаташро ба биноҳои хонаи худо ҷалб карданӣ шуданд ба онҳо гуфт шумо ҳоло ин биноҳоро мебинед ба ростӣ ба шумо мегӯям ки санг бар болои санг намонда ҳамааш ба замин яксон мешавад ҳангоме ки исо ба теппаи зайтун баромада нишаст шогирдонаш дар танҳоӣ ба пеши ӯ омада пурсиданд ба мо бигӯед ки ин ҳодиса кай рӯй медиҳад ва омадани шумову наздикшавии охирзамонро аз кадом нишона мефаҳмем исо дар ҷавоб ба онҳо гуфт эҳтиёт шавед ки мабодо касе шуморо гумроҳ накунад зеро бисьёр касоне пайдо мешаванд ки гӯё аз номи ман омада бошанду ман таъиншудаи худо мегӯянд و بسیار آدمان را گمراه می کنند. شما صداها و آوازهای جنگها را می شنوید. لیکن به واهمه نافتید. چون این حادثه ها باید روی دهند ولی این معنای فرارسیدن آخر زمان را ندارد. یک خلق با خلق دیگر جنگ می کند و یک دولت با دولت دیگر حجوم می کند. در هر جا قحطی و گروسنگی به عمل می آید و زمین جنبی ها روی می دهند. همه این حادثه ها مانند سرشوی درد زایدن می باشند. بعد شما را دستگیر کرده عذاب می دیهند و حتی به دست مرگ می سپارند. به سبب مرا پیروی کردنتان همه خلق ها به شما با چشم نفرت نگاه می کنند. آنگاه بسیار کسان ایمانشان را از دست می دیهند و به یک دیگر خیانت می کنند و یک دیگر را بد می بینند дар он айём пайғамбарони бар дуруғи зиёд пайдо мешаванд ва бисьёр касонро гумроҳ мекунанд бадиву разилӣ то андозае меафзояд ки дар дили бисьёр одамон муҳаббат намемонад вале касе ки то ба охир истодагарӣ намояд наҷот хоҳад ёфт ин хушхабар дар бораи подшоҳии худо бошад дар саросари дунё эълон карда мешавад تا که هر خلق امکانیت شنیدن آن را پیدا کند تنها بعد از این آخر زمان می آید شما در جای مقدس افلاسی های را که خانه خدا را حرام می کنند و دانیال پیغمبر باره اشان پیشگویی کرده بود می بینید. بگذار خواننده بفهمد که این چی معنا دارد. آن وقت اگر کسی در یهودیه باشد به کوهستان گریزد. агар касе дар болои бом бошад барои гирифтани чизе аз хона поён нафарояд агар касе дар саҳро бошад ҳатто барои гирифтани ҷома ҳам бар нагардад вой бар ҳоли заноне ки он рӯзҳо ҳомиладор хоҳанд буд ва модароне ки кӯдаки ширхор хоҳанд дошт дуо кунед ки гурехтани шумо ба зимистон ё рӯзи истироҳат рост наояд زیرا عذاب و دهشت آن ایام به درجه می رسد که از روز آفرینش دنیا تا به امروز مانند آن هیچ روی نداده است و دیگر روی نخواهد داد اما خدا آن روزهای عذاب را کوتاه کرده است چون که اگر کوتاه نمی کرد در روی زمین کسی زنده نمی ماند به خاطر انتخاب کردگانش خدا آن روزها را حتما کوتاه خواهد کرد پس اگر کسی به شما گوید که بینید ана таъин шудаи худо дар ин ҷост ё ана ӯ дар он ҷост бовар накунед зеро одамоне пайдо мешаванд ки худро таъин шудаи худо ва пайғамбар меноманд аммо дар асл чунин нестанд онҳо ба фиреб додани ҳама ва ҳатто одамоне ки худо барои худ интихоб кардааст кӯшиш карда мӯъҷизаҳои аҷоибу ғароиб нишон медиҳанд ана ман пешакӣ шуморо огоҳ карда мондам агар одамон ба шумо гӯянд ки бинед масеҳ дар биёбон аст ба он ҷо наравед ё агар гӯянд бинед вай дар ҷои пинҳонӣ аст бовар накунед чунки омадани фарзанди инсон мисли дурахши барқе мешавад ки тамоми осмонро аз шарқ то ба ғарб фаро мегирад ҷои ҷасади мурда аз он маълум аст ки паррандаҳои лошахур он ҷо гирд меоянд баъд аз азобу даҳшати он рӯзҳо фавран офтоб тира мегардад ва моҳ дигар равшанӣ намедиҳад ситораҳо дар осмон поён меафтанд ва ҳама чиз дар осмон ба ҷунбиш меояд он вақт нишонаи омадани фарзанди инсон дар осмон намоён мегардад ва дар болои абр бо қудрат ва шӯҳрати ҷалол омадани ӯро ҳамаи одамони рӯи замин дида гиряву нола мекунанд فرزند انسان فرشته های خود را با صدای بلندی کرنی برای از هر گوشه و کنار دنیا جمع کردن انتخاب کردگانش می فرستد. از درخت انجیر عبرت گیرید. همین که شاخهایش مخچه کرده برگ برآوردن را سر کنند، شما انیق می داند که به قریبی تابستان می آید. اینن همین طور هنگامی که به عمل آمدن این حادثه ها را می بینید، داند که وقت نزدیک در دم آستانه است. براستی به شما میگویم که هنوز آدمان این نسل از عالم نگذشته همه این حادثه ها به عمل می آیند. زمین و آسمان نیست می شود، اما گفته های من تا ابد می مانند. لیکن کی فرا رسیدن آن روز و ساعت را غیر از پدر کسی نمی داند. نه فرشته های آسمان نه پسر. هنگام آمدن فرزند انسان باشد، айнан ҳамон воқеае рӯй медиҳад ки дар замони нӯҳ пайғамбар рӯй дода буд дар он рӯзҳо ҳам пеш аз саршавии тӯфон ва обхезӣ одамон мехӯрданду менӯшиданд зан мегирифтанду ба шавҳар мебаромаданд то он рӯзе ки нӯҳ ба киштӣ даромад ҳамин тавр давом медод баъд аз он ҳам одамон аз дуньё бехабар буданд то даме ки тӯфон сар шуду об ҳамаи онҳоро несту нобуд кард ҳангоми омадани фарзанди инсон низ чунин ҳодиса рӯй медиҳад он вақт ду кас дар саҳро кор мекунанд ва якеаш гирифта мешаваду дигараш мемонад ду зан дар осиёб гандум орд мекунанд ва якеаш гирифта мешаваду дигараш мемонад пас ҳушьёр бошед чунки рӯзи омадани худовандатонро намедонед бидонед ки агар соҳибхона вақти омадани дуздро донад вай тамоми шаб бедор меистад ва намегузорад ки дӯст ба хонааш зада дарояд аз ин рӯ шумо низ бояд ба омадани фарзанди инсон ҳамеша тайёр бошед чунки вай соате меояд ки шумо мунтазираш нестед хизматгори бовафо ва дурандеш кист касест ки соҳибаш ӯро дар хоҷагии худ назоратчӣ таъин мекунад و نمی گذارد که دوست به خانه اش زده در آید. از این رو شما نیز باید به آمدن فرزند انسان همیشه تیار باشید چون که وی ساعت می آید که شما منتظرش نیستید. خدمتگاری با وفا و دورندیش کیست؟ کسی است که صاحبش او را در خواجگی خود نظارتچی تعیین می کند و به خدمتگاران در وقتش تقسیم کرده دادن خوراک را به عهدهاش می گذارد. خوشا خدمتگاری که او را صاحبش هنگام برگشتن در سر اجرای وظیفهاش مییابد براستی به شما میگویم که صاحبش وی را بر تمام مال و ملکش نظارتچی تعیین می نماید. اما اگر وی خدمتگاری بد باشد فکر می کند که صاحبش دیر می و خدمتگاران دیگر را لط و کوب کرده همراه میزده ها مشغول خوردن و نوشیدن می شود. انا در وقت و ساعتی که خدمتگار از آن بیخبر و منتظرش نیست صاحبش برگشته این خدمتگار را دو پاره می کند و وای بجایی که درویه ها از درد دندان به دندان زده گریه می کنند پرتافته می شود.